kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Aziz aziz mujohid birodarlar, otaxonlar, akalar, ukalar, birodarlar, ushbu Shabon oyi ham alhamdulillah Allohning fazli bilan kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ashoblarini Rajab oyidan boshlab Ramazonning kelishligi bilan bashoratlar ekanlarki, shunday bir oy kelyapti deb u oyni fazilatlarini xabarini berar ekanlar. sahobiylar radhiyallohu anhum mana bu keladigan Ramazon oyini, ya'ni Shabondan keyin inshaalloh yana 4 haftadan keyin ana shu Qur'on oyi hisoblangan Ramazon oyi kirib keladi. Biz ham ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq barchalaringizga mana bu Shabon oyini va undan keyin keladigan Qur'on oyi bo'lgan, Futuhotlar oyi bo'lgan Ramazon oyini muborakbod qilamiz. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, mana bu oylarni islom ummati uchun qo'shaloq-qo'shaloq xursandchiliklar oyi qilib bersin. Mana bu oyini iymon, islom bilan, taqvo bilan, Allohga haqiqiy bandalik bilan o'tkazishlikni Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Albatta biz mana bu oylarni e, o'tgan 1 yil oldin boshqa joylarda o'tkazgan edik. O'sha vaqtlarda qattiq janglar bo'layotgan vaqti edi. Mana bu yil Allohning fazli bilan, xotirjamlik bilan amn amonda bu diyorlarda, bu mintaqalarda o'tkazyapmiz. Ma'lum emaski, kelgusi yil qayerda bo'lamiz? Yerning ustida bo'lamizmi, ostida bo'lamizmi? Musaflarimizda kimlar bo'ladi? Faqat Allohdan afiyat so'raymiz. Birinchi dinimizdagi afiyatni so'raymizki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni din va dunyoyimizdagi afiyatimiz nasib etsin. <clears throat> Bugun shuroni e, a'zolari ko'p yangi birodarlar e, kelishgan. Albatta e, farmon agarchi kechikibroq qo'lga yetib borgan bo'lsa ham yangi farmonga muvofiq bir qancha birodarlar yangi-yangi mas'uliyatga tanlanishgan. Albatta biz o'zaro bir birodar bir mas'uliyatga tanlansa, o'sha musibat yetgandagi duoni aytiladi inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb. muborakbot qilinmaydi, balki boshqa tuzumlarda bir-birini muborakbot qilinadiki, mana minister bo'libsiz, mana vali bo'libsiz, muborak bo'lsin deyiladi. Bizda ana shu mas'uliyatni his qilinganligi uchun musibat bu aslan. Agar bu mas'uliyatni haqiqiy haqqini ado qilinmasa, qiyomat kuni nadomat bo'ladi xolos. Shuning uchun ham eh, biz bugun suhbatimizni boshida mm, mana bu safga yangi, shuroga yangi qo'shilgan mas'uliyatni yangi qabul qilib olgan birodarlarga xossatan va ulardan oldinroq mana bu mas'uliyatni olib yurgan birodarlarimizga ba'zi bir eslatmalarimiz bor. Shoyatki mana bu eslatmalar bilan o'zimizni yelkamizdagi vojibotni, haqqlarini ado qilishlikka musharraf bo'lsak. Albatta biz har bittamiz yaxshilab fikr qilib ko'radigan bo'lsak, Bundan bir necha yil oldin bu shora ahllari boshqa kishilar edi. Bu shora ahllarini bir qanchalari shahid bo'lib ketishdi. Alloh taolo shahidlarni qabul qilsin. Qanchalari e, asir bo'lib qolishdi. Alloh taolo asoratdan ularni chiqarsin. yoki bir qanchalari mana bu yo'ldan toyib ketib qolishdi. Alloh taolo ularni haqqa hidoyat qilib, yana safga qaytishni nasib etsin. E, biz har bir birodarga avvalambor o'zimdan boshlab sizlarga bir necha tavsiyalarim bor. Albatta bu tavsiyalarimni Qur'oni Karimdan bir necha oyatlarni tilovat qilishlik bilan sizlarga inshaalloh o'zimga va sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Biz mana bu mas'uliyat bilan demak omonatni yelkamizga oldik. Omonat Mana bu omonatni haqidagi Qur'oni Karimdan bir ikki oyatni tilovat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasida marhamat qilgan ediki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وأشفقنا منها وهملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات ويتوب الله على على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Alloh subhanahu va taolo mana bu bizni yelkamizda hozir har bittamiz ko'tarib turgan omonatni haqidagi mana bu oyatni tilovat qildik. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, Albatta biz omonatlarni osmonlarga, yerlarga va tog'larga ko'ndalang qildik. Mana bu ko'ndalang qilingan omonatni ko'tarishlikdan qo'rqgan holatlarida mana bu buyuk-buyuk maxluqlar, osmonlar, yerlar, tog'lar va ulardagi barcha buyuk-buyuk maxluqotlar mana bu yukni ko'tarishlikdan qo'rqishdi-da, mana bu yukni ko'tarishidan bo'yin tovlashdi. Mana bu yukni inson ko'tardi. Albatta inson zolim, jahil bo'lgandir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Kelgusi oyatda esa Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mana bu omonat bilan Alloh subhanahu va taolo inson ko'targan omonat bilan insoniyatni qanday oqibat kutayotganligini mana bu omonatni haqqini ado qilganlar uchun nima va'da qilinganligi va mana bu omonatni qabul qilib olib, lekin uni haqqini ado qilmaganlarni nima oqibat kutayotganini Alloh taolo xabarini berib aytadiki, mana bu omonatni inson qabul qildida Alloh subhanahu va taolo mana bu omonatni yuklashlik bilan munofiq erkaklarni munofiqa ayollarni, mushrik erkaklarni va mushrika ayollarni azoblashlik uchun va mu'min erkaklarni, mu'mina ayollarni tavbalarini qabul qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu omonatni insonga yukladi deb Alloh taolo oyatning oxirida albatta Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi, g'afur bo'lgan va rahimli bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, biz ko'targan yukni osmon ko'tara olmagan ekan. Osmonlardagi barcha mahluqlar, bu osmondagi, ya'ni kattalikda zarbul masal bo'ladigan quyosh bo'lsin, oy bo'lsin, yulduzlar bo'lsin yoki boshqa qancha-qancha mahluqotlar bo'lsin. Yerdagi bo'lsin, yer ustidagi, ostidagi, suvlardagi yoki kattalikda, baquvvatlikda, mustahkamlikda zarbul masal bo'lgan tog'lar mana bu yukni ko'tarishlikdan qo'rqqan ekan. O'sha Alloh subhanahu va taolo bergan dinni qabul qilishlik ixtiyori. Ya'ni uni qabul qilib musulmon bo'lib jannatga kirishlik yoki qabul qilmasdan kofir bo'lib jahannamga kirishlik bir qancha omonatlarni Alloh taolo xosatan din omonatini ko'ndalang qilgan vaqtida inson qabul qilgan ekan. Demak, mana bu yelkamizdagi yukni qanchalar og'ir ekanligini yaxshilab hammamiz tafakkur qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir surada Hashr surasida ham marhamat qilgan ediki, mana bu Qur'onni, ya'ni biz hokimiyatini o'rnatmoqchi bo'lgan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo ahamiyatini bizlarga xabarini berib aytadiki, a'udubillahi billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس للناس لعلهم يتفكرون Agarda biz mana bu Qur'onni deydi Alloh subhanahu va taolo toqqa nozil qilgan bo'lganimizda, toqqa nozil bo'lganda mana bu tog'ni Robbisidan qo'rqqan holatida bukilib parcha-parcha bo'lib ketganini ko'rardingiz deb Alloh subhanahu va taolo Qur'onni toqqa tushirgan holatda nima sodir bo'lishligini xabar berib turib, biz mana bu, ya'ni Qur'onni toqqa tushirishlikda toq qanchalik egilib, Allah'tan Allohdan parçalanim parchalanib zarbul masal qilyapmiz. Shoyatki insonlar tafakkur qilsalar deb Alloh taolo nima qildi? Marhamat qildi. Qur'onni biz alhamdulillah hifz qilganmiz. Ozmi ko'pmi ma'nolarini o'rganganmiz va buni hokimiyatni o'rnatishlik uchun kurashayotganmiz. Mana shu Qur'onni deyapti Alloh subhanahu va taolo tog' alhamdulillah biz tog' ko'rganmiz, tog'da yashaganmiz, tog'larda yurganmiz. Tog'ni buyukligi, tog'ning azamati, tog'ni mustahkamligi, tog'dagi turli-turli toshlarni biz ko'zimiz bilan amaliy ko'rganmiz. Bu oyatni tushunishlik tog' ahllariga, tog'da yashagan, tog'larda, xandaqlarda turgan, sangarlarda turgan mujohidlarga tushunishlik oson bo'ladi. Shu tog' ko'tara olmagan. Alloh taolay aytadiki, shu ko'tara olmasdi shuni. Avvalda ham aytdik, oyatda o'qidik Ahzob surasidagi buni osmonlar va yerlar va tog'lar qabul qila olmagan. Mana bu Hashr surasida Alloh taolo agar mabodo biz shuni toqqa nozil qilgan bo'lganimizda mana bu tog'ni deydi Alloh taolo egilib, bukilib, parcha-parcha bo'lib ketganini ko'rardingiz deb Alloh taolo mana bu mas'uliyatni qanchalik muhim ekanligini, va lekin buni muhimligini tafakkur qila oladigan kishilar tushunishligini Alloh taolo bizlarga marhamat qildi. O'zimga va sizlarga aytaman. Shundoq bir yukni yelkamizga ko'targanmiz birodarlar. Buni haqqini ado qilsak zaluman jahula bo'lmaymiz. Inshaalloh o'sha Alloh taolo tavbalarni qabul qiladigan mu'minlardan bo'lamiz. Agar buni haqqini ado qilinmasa, bunga bevafo qilinadigan bo'lsa, biz ham Alloh o'zi asrasin xoinlar jumlasidan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytdiki, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha va rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun." Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga xiyonat qilmanglar. Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xiyonat qilmanglar va o'zingizni bilgan holatda omonatlarga xiyonat qilmanglar deb Alloh taolo nima qildi? Xiyonatdan bizni qaytardi. Alloh taolo Qur'onda Alloh xoinlarni yomon ko'radi dedi. Alloh taolo Qur'onda xoinlarni hiyla makrini Alloh taolo o'nglamaydi dedi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildilarki, xoinlar uchun har bitta xoin uchun u kichkina xiyonat qilgan bo'lsin, katta xiyonat qilgan bo'lsin, qiyomat kunida xiyonatini bildirib turadigan unga bitta-bitta bayroq urib qo'yiladi. Shu xiyonati qancha ko'p bo'laversa, mana shu xiyonatiga yarasha bayrog'i ham katta bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Butun bashariyat, butun anbiyolar, butun maloikalar Robbil Izzani huzurida to'plangan hashr maydonida, qiyomat maydonida nima bo'lar ekan? xoinlar ajrab turar ekan. Va bu xiyonat qilganlar ichida eng katta xoinlar millatlar, qavmlar, jamoatlar, ummatlarga peshvo bo'lgan amirlarning xiyonati bo'lar ekan. Shuning uchun ham men aytib o'tdim, avvalambor yangi mas'uliyat olayotgan birodarlarga va mas'uliyatda yurgan birodarlarga va xossatan o'zimga aytamanki, birodarlar, Allohdan qo'rqaylikki, xoyinlardan bo'lib qolmaylik. Xoyinlardan bo'lib qolmaylik. Bu buyuk omonatlar biz yelkamizda. Va bizni siz biz sizlarni xosatan yangi-yangi birodarlarimizni safga olib kelyapmiz. Xosatan avval shuroda bo'lmagan bir qancha yangi-yangi birodarlar bor, yosh-yosh mujohidlar bor. Sizlarni bu safga olib kelishdan murod o'sha eski sizlardan oldin o'tgan sodiq mujohidlarni omonatini qabul qilinglar deb biz sizlarni safga chaqirdik. Sho'royimizda muncha odam bor, yo palon-palon mintaqalardan, qavmlardan odam bor degan maqsadda emas. O'sha ichkerdan boshlab Tojikiston va Checheniston va Bag'i Qirg'iziston va Afg'oniston va Pokistonlarda shahid bo'lgan sodiq rijol birodarlarimizni omonatini qabul qilaylik deb sizlarni bugun shuroga chaqirdik. Shahidlardan bizni sizga bu omonat bu. Ular qonini berib, o'zini rijolligini, sodiqligini isbotladi. Faminhum man qaza nahba degan toifadan Alloh taolo qabul qilsin, safiga o'sha safga ular o'zini urushni olib yetib oldi. Ana endi Alloh taolo bizga bu tavfiqni bersinki, va minhum man yantazir, ha shahodatni kutib turgan sodiq rijollardan bo'lishni Alloh taolo bizlarga nasib qilsin. Yana aytaman. Bu sizlar mas'uliyatingizni yaxshilab his qilinglar, birodarlar. Yaxshilab bu narsani omonat ekanligini, mana bu yukni faqat faqatgina Allohga haqiqiy suyangan, Allohga tavakkul qilgan, Allohdan taqvo qilgan kishilargina mana bu yukni ko'tara olishligini haqiqiy mu'min bo'lishlik bilan bu yukni ko'tara olishligini esdan chiqarmani birodarlar. Va sizlarni shu yangi-yangi sho'rolarga qo'shib, yangi-yangi mas'uliyatlarni berishlikdan o'sha Umar ibn Xattobga aytilgan vaqtida siz ham bir orzu qilingchi deganda shu xona qani edi? Talhat ibn Ubaydullohga o'xshagan, Abu Ubaydaga o'xshagan kishilarga to'lib qolsa degan orzulari bor edi. Men men kaminani ham orzusi shuki, ajammas sizlarning chini ashnaqangi Abu Ubaydaga o'xshagan ajammas ana shu aminul umma bo'lgan, ummatni omonatdor, omonatdori bo'lgan Talhat ibn Ubaydulloh o'zini ulushini tirikligida olgan, jannatdagi o'rnini tirikligida qo'lga kiritib olgan va qancha-qancha ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atroflaridagi <coughs> sodiq sahobalarning singari tarbiyalanishi uchun biz mana bu safga sizlarni qo'shdik. Mana shu umidimiz bor. Chunki u sahobalar erishgan o'sha har bittasining bitta-bitta sifati bor edi. Abu Bakr Siddiq edi, Umar Faruq edi, Usmon Zunnurayn edi, Ali Asadulloh edi, Xolid Sayfulloh edi. Bular uchun xoslangan emas, qiyomat kunigacha o'shalarga ehson bilan ergashgan kishilar ana shu sifatlarga ega bo'la oladi. Agar o'shalarni singari amal qilsa. O'shalarni singari amal qilsa. Biz doim o'zimizni ham, sizlarni ham shunga tavsiya qilib kelyapmizki, birodarlar, kelinglar biz o'shalarga o'xshaylik. Kelinglar o'shalar singari amal qilaylik. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo shu hamma o'zini orzu qilib kutyapkan. Ummatni biroz kutib turgan narsasi bor, musulmonlarni. Hatto ana shu botil ahllarni ham kutayotgan bir narsa bor. O'sha hozirgi hukumatni ustida turgan Amerika Bushchi hukumatini aqidasi shu. ular o'qiyotgan kitobdagi aqida shuki, ular aytadiki, Iso alayhisalom tushadi degan e'tiqodi bor ular. Shiyalar kutayotgan, bizning imomimiz 12-imomimiz Mahdi chiqadi deyapgan. Islom ummati bir narsani kutib turgan. Bir narsani kutib turgan. Chunki Rasululloh sallallohu bashoratlarni 14 asrdan bos ummat kutayotgan. Har davrda, har asrda ummatni boshiga shunaqangi bir torlik kelgan vaqtida ummat Ayshi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan bashorat qilingan hadislardagi nimani qo'shinni ana shu Rasululloh sallam aytgan yer yuzi qanday zulmga to'lgan bo'lsa, meni ahlimdan bir kishi chiqib turib, adolat bilan bu yer yuzini turg'izadi degan bashoratlarni 14 yildan bo'lgan ummat kutyapti. Hamma kutyapti. Ayniki Rasululloh sallam payg'ambar bo'lib yuborishlaridan oldin nasoralar ham kutyapti bizdan chiqadi. Yahudiler ham kutyapti endi bizdan chiqadi deb. Lekin Alloh subhanahu va taolo zalika fadlullahi yutihim man yasha. Bu Allohning fazlidir. Allah o'zi xohlagan kishilarga beradi deb turib, Muhammadur Rasululloh sallallahu alayhi vasallamni Makkatul Mukarramadan 360 ta but bilan o'rab qo'yilgan nima? Bir dinni bilmaydigan qavmning ichidan Alloh taolo chiqardi. Biz ichimizdan ko'p suhbatlarda bo'lib qoladi. Mahdi chiqarmikin, lashkar chiqarmikin. Uni chiqishligini biz bilmaymiz birortamiz. Lekin umid qilamizki, ajabmaski biz ham o'sha lashkardan bo'lib qolsak. Lekin bitta muhim narsa bor, men eslatib qo'ymoqchi bo'lgan narsaki, qaysi toifadan chiqadi, kimdan chiqadi, u Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan narsa. Chiqqan vaqtida Allohdan duo qilaylikki, biz o'shani yordamchisi bo'laylik, nainki yahud va nasoralarga o'xshab dushman bo'lib qolaylik. Bu eng muhim nuqta bo'lgan, eslatib qo'ymoqchilardan bu narsa. Ki Yahudilar kutgandi. Avs bilan Hazrat bilan bo'lgan jangda qasam ichardi o'sha oxiri keladigan payg'ambar. Lekin bu ulardan Banu Isroildan chiqmay, Banu Ismoildan chiqqani uchun nima qildi? Hasad qildida, hatto o'zlarining oldidagi kitoblarni o'chirishni boshladi. Varaqlarda o'zilingan bashoratlarni yo'qota boshladi. va biz o'sha ulamolar bilan suhbat qilganda Mahdi chiqqan vaqtida Mahdi Mahdining da'vo qilmaydi. U o'zini man deyapgan yoki palonchi o'zini Mahdi deyapgan deb berilayotgan sifatlar u nodon, u tarixda o'tgan o'shaqa. Mana shiyalar ham aytayapti. Bizning 12-imomimiz quduqqa tushib ketgan bundan necha asr oldin u chiqadi deb turib, u ahli sunna va jamoa kutayotgan Mahdi men Mahdiman demaydi u. O'sha men Saudiyada katta bir olimlarning bittasi bilan suhbati, u balki inkor qilinadi, hamma ulamo to'plab tur sensan deganda u inkor qilib tashlaydi. Lekin bu Allohning fazli. U xohlaganiga beradi. Qaysi qavmdan chiqadi? Buni na da'vo qila olasiz, na boshqa jamoatda da'vo qila olasiz. Faqat so'raylikki, o'sha mabodo chiqib qolsa, biz o'shani dushmanlari bo'lib qolmaylik. Balki birinchilardan bo'lib nima qilaylik? O'shani yordamchilarga aylanaylik. Bu Allohning fazli u. Ko'p gaplar va unaqa emish, bunaqa ham yo'q. Mana masalan, o'zi Xuroson lashkari degan majalla chiqardi. Shunga ham e'tiroz bildirasiz balki bu Xuroson lashkari deyishlik bu bir narsa da'vo qilishi. Yo, bu da'vo qilishi emas. Biz turgan tog'lar Xuroson tog'lari mana shu jang qilyapgan. Bu aybi yo'q bu narsa. Lekin hamma niyati bor. O'sha sahobalarning vaqtida ham Umar ibn Abdullah chiqqan vaqtlardan tobiinlarning vaqti edi. umid qilishar ekanki, shoyatki shu Umar ibn Abdulaziz o'sha kishi bo'lsa kerak. Bu umid bu orzu qilishlik boshqa narsa, orzu qilib kutishlik boshqa narsa, u chiqqandagi unga ergashlik bu endi alohida narsa bu. Mana yahudiylarni ko'p ishtikasini, nasoralarni ko'p ishtikasini. Ibn Kasir rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyin Rumni fath qilib borgan o'sha mujohidlarni, sahobilarni, tobi Rasululloh sallam ko'rganlarga o'sha Rum podshosi bir necha aks suratdan olib chiqqan ekan. Ibn Kasir rahimahulloh shu rivoyat qilgan ekanlar. Odam alayhisalomdan tortib o'sha katta-katta payg'ambarlarning suratlarini olib bor ekan. Shu oxirgi suratdan chiqib bu kim yig'lab yorishgan ekan sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib. Heraql oldi Rasululloh sallallohu vasallam akslari bo'lgan. U kishi hali payg'ambar bo'lmasdan oldin. Shu kelgan nima? O'sha oldan bular qo'liga kelgan bu. Lekin Badbaxtlik bu. Rasmini ko'rib turib yoki yahudiylar Madinaga Rasululloh sallam keldilar. 3 ta qavm bor edi. 3 ta qavm bor edi. Bular kutgandi shuni orzu qildi. Lekin nima bo'ldi? Ashaddiy dushmanga aylandi. Abdullah ibn Salam bu kishi o'sha ularning ulamolaridan Rasululloh sallam ziyoratiga keldida ko'rdi, tanidida iymon keltirdi. Aytdilarki, qavmimni chaqiring, qavmimni katta-kattalarini men bekinib turaman bir joyga maxfiy bo'lib, meni manzilatimni so'rang ulardan. Qavmi kattalar to'planib keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida Abdulloh ibn Salom bekinib turgandi. Shunda Rasululloh alayhi vasallam ularni kattalardan so'radilarki, Abdulloh ibn Salom haqida nima sizlar baho berasizlar, u kishi qanaqa odam deganda hammasi maqtashni boshladi. U kishi biz olimimiz, sodiq, rostgo'y kishi, doim bizga to'g'ri gapirgan, ko'p nasabi oliy kishi ko'p maqtab turgan vaqtida haligi maxfiy bo'lib turgan joylardan bu kishi chiqib keldi-da, aytdiki: "Ey qavm, men sizlarga Tavrotdan o'qib berayotgan oxirgi zamon payg'ambari shu kishi ekan. Men u kishini tanidim, bu kishiga iymon keltirdim, sizlar ham iymon keltiringlar." Shunda qavm nima dedi? "Ey kazzob, Sen o'zing doim yolg'on gapiradigan odamning odaming, bizning oldimizda bir manzilating yo'q edi. Sen o'zi qachon to'g'ri gapirib gapirganingki bugun to'g'ri gapirding. Sen o'zi biz oramizda bir obro'ying ham yo'q, nasabing ham ma'lum emas deb turib, hammasi yuzigurib ketdi. Ya'ni o'shaning uchun Alloh taolay aytadiki, ya'rifunaka kama ya'rifuna abna'ahum. Ular sizni ey Muhammad alayhisalom o'zlarini farzandlarini tanigandek tanishadi ular. Ya'ni ular tanimasdan johillik bilan, ilmsizlik bilan dushmanlik qilmayapti sizga. Bilib turib, faqat hasad bor. Nimaga endi Banu Ismoildan chiqdi bu? Vaholanki Ismoil alayhisalom Ibrohim alayhisalomning o'g'li. <laughs> Ishoq alayhisalom ham Ibrohim alayhisalomning o'g'li. Bu shohdan kelgan payg'ambarlik tugadida oxirgi shoh bu yoqdan keyin Ko'tara olmadi. Chunki o'sha zamonda din ahli eng yaxshi ummat bo'lib turgan Banu Isroil edi. ilmda, saqofat, hamma narsada bular peshvoydi. Hamma kelib turib bulardan so'radi. Hatto Makka mushriklari kelib so'radiki, bu chiqib bu payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Buni yo'li to'g'rimi? Yo shu biz butlarga sig'inishimiz to'g'rimi? deganda sizlar shu butga sig'inishingiz to'g'ri dedi Yahudi ulamolar. o'jarlik, qaysarlik shu darajaga bordi. Rasululloh sallam huzurlari kelib turib so'rashdiki, mana hamma alomatlaring bizni ko'rdik. Sen ekansan o'sha biz kutayotgan payg'ambar. Lekin bitta savolimiz bor. Senga vahiyni kim olib keladi? Jibrilmi yo Mikoilmi? U hamma payg'ambarga vahiyni olib kelgan Jibril. Jibril desa, ha, bizni ota-bobolarimizni qatl qilib tashagan dushmanimiz senga vahiy olib kelar ekan. Agar Mikoil olib kelganda iymon keltiradik. Afsus Jibril olib ketdi, hammas qaytib ketdi. Baqara surasida Alloh taolo oyat nozil qildi. U Jibril o'zini ixtiyor bilan tushgan emas edi u. Yosh Rasululloh sallam uylangan Safiya onamiz Bu kishi o'zi rivoyat qilib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga keldi. Men otam bilan amakim bordi. Otam ana shu Taurat ilmini olimi edi, bordi suhbat qilib kelganda, ikkovi suhbat qilib turganda hali u kishi Rasululloh vasallamga turmushga chiqmagan. Amakim so'rayapti, qaytarib-qaytaribki, "Voy biz kutyapkan, siz doim o'qib beradigan kitobdagi odam shu odammi?" desa, amakim so'rasa, dadam aytayapti, "Ha, shu odam. qayta-qayta ahmakum so'rabdi, adashmayapsizmi? Yana adashib qolmang. Yana boshqa odamni o'xshatib qo'ymang desa, dadam aytadiki, yo'q, mana shu odam qasam ichib aytdi. Xo'p, endi nima qilasiz desa, dadam aytdiki, Allohga qasamki, tot tirik ekanman, buni qarshisiga kurajaman. Haqqi tanib turib. Bu ham katta ko'rlik bu. O'shaning uchun duo qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. va arinal botila botilan varzuqna ijtinaba. Ey Alloh bizga haqni haq deb tanitgin. Unga ergashishni nasib etgin. Ya'ni haqqi tanishlik bor, unga ergashishlik bor. Bu alohida-alohida narsa bu. Ko'pchilikda bor haqqi tanish, lekin ergash olmaydi. Botilni botil deb tanitgin. Botildan saqlanishingni ham bizga nasib qilgin. Chunki rosa orzu kutyapkan, chiqarmikin deyapgan kishilar bu düşman bo'lib qolishligi bu siratda o'tgan birodarlar. Ba'zilar ko'p mana shu narsaga nima bo'lib qolgan hali Ichimizda ba'zi birodarlar kela kelarmikin va o'sha ustad ustad deydi, kelib qolarmi? kutilayotgan narsa berilingan vaqtida Alloh rahim qilgan kishilarga unga ergashadi. Shuning uchun ko'p bu sohada nima ketib qolmani, Nima deydi hali? Qattiq birlik ketib qolmani, ertaga chiqib qolsa ashaddi dushmanga aylanib qolmani. Biz inshaalloh umid qilganmiz. Mana ki bu ayb emas bu o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda vafotlardan bos bu yoqqa kutilayotgan ummat. Biz ham kutyapkanmiz. Biz ham Alloh taoladan so'raganmizki, shohidki Alloh taolo chiqib qolsa o'sha kutilayotgan o'sha Mahdi biz inshaalloh unga bir askar bo'lishiga iftixor qilamiz. Lekin ba'zi kishilar aytgandaki, Bo'xtondagi bu jamoatda hech kim uni da'vo ham qilgan emas, da'vo qilgan odam eng ahmoq odam. Chunki ulamolar ittifoqi bilan o da'vo qilib chiqmaydi men palonchiman deb. Lekin biz o'zimizni ıslah qilaverishlikka, o'zimiz solih bo'lishlikka, o'zimizni tarbiyamiz ustida ishlaveramiz. Kutib o'tirmaymiz hali ba'zi toifalar yani chiqib qolsa bu kishi kutib turamiz, biz ham qo'shilib ketamiz. Yo biz urulishaveramiz. Allah'ın dini uchun jihad qilaveramiz. Chiqib qolsa inshaalloh Allohdan so'raymizki, birinchilardan o'sha safga nesip nasib qilsin. Mana bu bitta eslatib turaman dedi. Ya demak biz yangi-yangi safga qo'shayotgan birodarlarni agar biz ko'rdik, ko'rdik, ko'rmasak, ana shu yangi-yangi ukalarimiz ko'radi o'zi, yangi safga kelyotganlar. Yo farzandlarimiz ko'radi. Unisi muhim emas bizga. Lekin eng muhim narsani esdan chiqarmaylikki, bu Allohning rizoligi, i'loi kalimatulloh, islomiy xilofatni yerga o'rnatishlik bu maqsadlarimiz esdan chiqib qolmasin. Shuning uchun butun kuch quvvatimizni, jiddiy jahdimizni sarflaymiz. Jamoatda har bir a'zosi, har bitta a'zosi Eskilari bo'lsin, yangilari bo'lsin, olimlari bo'lsin, omilari bo'lsin, erkaklari bo'lsin, ayollari bo'lsin, yoshlari bo'lsin, qarilari bo'lsin. Mana bu nurni oliy qilishlik uchun hissa qo'shib kelyapkansizlar, Alloh qabul qilsin. Yana ham susayib qolmasdan hissani qo'shinglar. Yana ham hissani qo'shinglar. Charchab qolman, men doim aytaman, charchab qolman. Balki oldiga ketayman. ya'ni bu aytib o'tdik-ku, hozirgacha birodarlar ko'tarib kelayotgan yukni taqsimlashlik xolos bu. Yangi-yangi mas'uliyatga yuklangan, tayyorlangan kishilarni yangi yuk yelkalariga yuk yuklanadi endi bu. Kecha-ma oddiy mujohid bo'lib yurgan bo'lsa-na, Meni uzoq yillik orzuim shu oddiy mijoz bo'lishlik. Ana endi bugun mas'ulsizlar. Mas'ul degani so'raluvchi kishi degani. Dunyoda ham, oxiratda ham. Dunyodan so'ralasizlar, oxiratdan so'ralasizlar. Dunyodagisi osonroq, oxiratdagisi qiyin bo'ladi. Chunki bu omonat. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar